บุ๊กทูเก้าสิบห้าิคำสันธานสอง союзы два с เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ Сколько она уже не работает? Сколько она уже не работает? С тех пор, как она вышла замуж. С тех пор, как она вышла замуж? ใช่ Да, она больше не работает с тех пор, как она вышла замуж. Да, она больше не работает с тех пор, как она вышла замуж. ตั้งแต่เธอแต่งงาน С тех пор, как она вышла замуж, она больше не работает. С тех пор, как она вышла замуж, она больше не работает. ตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุข они счастливы с тех пор, как они познакомились. Они счастливы с тех пор, как они познакомились. Они редко ходят в гости с тех пор, как у них появились дети. Они редко ходят в гости с тех пор, как у них появились дети. เธอโทรศัพท์มาตอนไหน Когда она говорит по телефону? Когда она говорит по телефону? Когда едет? Когда едет? ใช่ขณะที่เธอขับรถ Да. Когда она ведет машину? Да, когда она ведет машину. เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ Она говорит по телефону, когда ведет машину. Она говорит по телефону, когда ведет машину. เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า Она смотрит телевизор, когда гладит. Она смотрит телевизор, когда гладит. Она когда เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน она слушает музыку, когда занимается своими делами. Она слушает музыку, когда занимается своими делами. ดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่น Я ничего не вижу, если у меня нет очков. Я ничего не вижу, если у меня нет очков. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป Я ничего не понимаю, если музыка такая громкая. Я ничего не понимаю, если музыка такая громкая. ดิฉันไม่ได้กลิ่นตอนที่ดิฉันเป็นหวัด Я не воспринимаю запаха, когда у меня насморк. Я не воспринимаю запаха, когда у меня насморк. เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก Мы берем такси, когда идет дождь. Мы берем такси, когда идет дождь. เราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่ Если мы выиграем в лотерею, мы объедем весь мир. Если мы выиграем в лотерею, мы объедем весь мир.